الان اینها در برابر شما که جبه متحدی تشکیل دادن و جنت را برای یهودیت و نصرانیت در بست کردن و معرفی کردند اینا قبل از تشریف آوری شما یک دیگر را رد می کردن فکر که اینها متحدن با زبان یکی شدن درون اینها خیلی اختلاف دارد یهود میگو نیست نصارا بر هیچ چیزی یعنی کاملا باطل نصارا می گفت که نیست یهود هم بر هیچ چیزی یعنی کاملا باطل هم و هر یکی از یهود و نصارا کتاب را تلاوت می کردن تورات را بر علیه نصارا و نصارا انجیل را بر علیه تورات استشهاد می گرفتند و تلاوت می کردن امروز هم طوره بعد یا برای بعض دیگر میخوانند حقیقت ها پیش خدا است اینها یعنی تعلیم تعلم دارند بر علیه دیگر کتاب تلاوت میکنند کذالک به همین کیفیت میگفتند آنها هیچی نمیدانستند یعنی مشرکین عرب مشرکین عرب هم میگفتن یهود و نصارا هیچ چیزی نیست دوتایشون یهود و نصارا مشرکین عرب را مشکت میدانستن رد میکردن البته الان در برابر شما اینها میخوان متحد بشن یهود و نصارا کاملا متحد شدن با مشرکین عرب هم میخوان متحد بشن کذالک کذالک قال الذين لا يعلمون مثل قولهم یعنی بدون دلیل سخن میگفتن مثل سخن اینها خلاصه بین یهود و نصارا و مشرکین لا اختلاف شدید هست و اختلاف را در برابر شما خط واحدی تشکیل دادن جبهه واحدی اللہ تعالی فیصله می فرماید عملا در دنیا که از نظر بیان خدا فیصله کرده قرآن فرستاده کتاب فرستاده لیکن اللہ فیصله می کند عملا بین اینها روز قیامت در آن مسائلی که بودن در آن مسائل با هم اختلاف داشتن شکر سالس اللہ سبحانه و تعالی می فرماید اینها سالمترین انسانهای کره خاکی هستند مشرکین مکه که شما را از مکه اخراج کردند و نگذاشتن که در مسجد الحرام خدا را عبادت کنید یهود و نصارا با اعمال زشت یک دیگر را از مسجد بیت المقدس مانع شدن یا عمل زشت انجام دادن و کفار بر آنها مسلط شدن به هر حال بر اهل کتاب مشرکین عرب الله تعالی شکوه خالص و من اظلم من منع مساجد الله چه کسی ظالم تر میتواند بشه در قرآن از اون انسان هایی که مانع میشوند از مساجد الهی مانه می شوند مساجد الهی مبدل من هو از مساجد بدنش هست از این که یاد کرده شود در آن مساجد نام زیبای الله از یاد اسم الله مانه می شود مسجد و فی خرابها ها و سعی کنند در خرابی آن مساجد از این انسان ها ظالمتر انسان در دنیا کسی نمیده و نیست اولای که این مساجد و آنهایی که سعی دارن که مساجد خراب بشن یه خرابی ظاهریه و یه خرابی معنویه آنها سعی دارن که مساجد خراب بشن یعنی مقتدیان و هواداران مساجد درن از درن برن اولئک ما کان لهم ان یدخلوها الا خائفین اینها نیست برای آنها مناسب که وارد بشن در مساجد مگر در حال خوف از حضاب خدا بترسر با عزت و احترام بدون ممانعت لیکن اینها از مساجد الهی ما میشن طول تاریخ یهود نصارا را نصارا یهود را و همچنین مشرکین همه را از مساجد الهی مانع شده و الان هم در دنیا کم نیستن که از مساجد الهی مانه میشون لهم فی دنیا خزیون برای اینها در دنیا ذلت هست حقیری و زمیت و خاری و برای اینها در آخرت عذاب قدیم انواع اقسام ذلت ها را اینها در دنیا تحمل خواهند کرد و در آخرت عذاب عظیم خب اینها هم از نظر اختلاف قبله با دیگر خیلی نزا داشتند. یهود با نصارا نصارا با یهود مشرکین با هر دو و هر دو با مشرکین لازم نسبت به قبله اختلاف داشتن الله سبحانه و تعالی اون مثلا را بیان می کند که لله و المغرب. به خدا اختصاص دارد مشرق و مغرب یعنی تمام جهات در اختیار خدا هستند به هر طرفی خدا دستور بدهد کسی حق جرا ندارد شرک هم از آن خدا هست غرب هم از آن خدا هست لہذا این یهود نصارا یکی به جانب شرقی که حضرت مریم می میکرد و یکی به جانب غربی و خلاصه از نظر قبله هم بین اینها اختلاف بسیار شدیدی بود الله سبحانه وتعالى مقدمة برای دستور تحلیل قبلہ می فرماتے اللہ المشرق والمغرب فینما تولو فثم وجه الله به هر طرف شما متوجه کنید چهره خود را پس اونجا ذات خدا هست و خدا ای ای مکانی فانتم التولیت منه شطرا القبلتی مشرق القبلة بعض یہاں گفتم برای یک انسانی که قبله را نمیداند و کسی هم نیست که بپرسه حکم همینه که الله المشرق و المغرب فکر کند تحری کند و به هر طرفی که روح کرد و نماز کن به فکرش غالب آمد قبله همین طرفه نماز اون مقبول به شرطی که فکر کند و به شرطی که کسی نباشد که قبله را بپرسه در بیابان هست نمیدانه قبله چه طرفی پس یا زندانه و سلوله و نمیدانه قبل کجا هست وقتی کسی هم برش نمیگه تو فعنما تولو فتم و اسم الله اونجا به هر طرف شما منصرف کنی چهره را پس آن جهت یا اون وجه خدا هست ذات الله هست ان الله واسعون الله تعالی وسیع از هر چیز علیم با وجود محیط علیم هست تعلیم به هر طرفی که دستور بدهد خب کسی حق چرا ندارد شکوه چهارم برای اهل کتاب که نوز بالله برای خدا فرزند تعیین کردند یهودی ها می گفتند نماینده الله حضرت عزیر قالت الیهود عزیر ابن الله وقالت النصارى المسیح ابن الله مشجن هم پای بالاتر گذاشتند ملائکه را گفتند بنات الله الله سبحانه و تعالی به وجوه متعددی همه اینها این اعتقاد را نداشتن که نعوذ بالله از خدا اینها پیدا شدن یعنی فرزند سلوی خدا اینها را نمیدانستن ببینید نگفتن که ولد الله بلکه فرمودن اتخذ الله اتخاذ ولد همینه که انسان بچه دیگری را به منزله پرزن برای خودش معرفی کنند که در اصطلاح پسرخواندگی میگن یهودی ها گفتن جلوی کارهای کوچک الهی حضرت بزرگ الله تعالی بسیاری از کارهای خود را بینها تفیز کرده اینها اختیار دارد به کسی نان بدن به کسی آب بدن به کسی یک چیز دیگر بدن همانطوری که انسانهای بزرگ در جلوی خانه های خودشان خدمتگار دارند اینها برای خدا نعوذ بالله خدمتگار پایین کردن الله سبحانه و تعالی مذمت میکند که من چه نیازی دارم به وجوه متعدد خدا رد کند و گفتن این شنبهتان که اتخاذ الله ولدا اتخاذ کرده الله تعالی باقی از مخلوقات خود را بعض مخلوقات هی را ولد قرار داده این مفعول ثانیه ولد قرار داده بعض مخلوقات هی ای بعض مخلوقات هی ولد جواب اول سبحانه پاک است خدا اللہ تعالی از انتخاب ولد پاک است ولد کسی انتخاب نہیں کند برای خود اصطلاح پسر خانه که خودش از عهده همه کارها نمیتونه برزید ولی انسان های بزرگ تو خانه خود مثلا خدمتدار دارن کارهای کوچک کوچک خانه را انجام میدن سفره پهن کنن سفره جمع کنن کاسه بیارن دستی بشویان مهمانی را تعارف کنن دری را باز کنن دری را ببندن شرقی بیارن قیازی سی بھی چیزی خرید کنم بیارن این کارهای کوچک کوچک را انسانهای بزرگ خودشون از عهده بر نمیان لہذا هر یک از انسانها توی خانههاشون پسری دختری گاه وقت در این زمانه بیشتر خوشاوندان خود را اونجا میارن که خدمتی بکنن اللہ سبحانه و تعالی نے فرمایا سبحانه پاک از خدا از انتخاب ولد و انتخاب ولد چرا و بل لہو ما خدا نیازی نداره که انتخاب ولد به اتخاذ ولد کند بلکه برای خدا تمام آن مخلوقاتی که در آسمان و در زمین مملوکیت مملوک خدا هستند به او اختصاص دارند ملکن دو اختصاص دارن خلقن دو اختصاص دارن عبیدن دو اختصاص دارن همه مملوکن همه عبیدن لحظه عبید چطور متواند بلد بشه غلام چطور میشه که بلد بشه؟ غلام که غلام مخلوق چطور برای خالق میتواند نائب بشه خلاصا کل له قانتون همه برای خدا مطیعن در امور تکوینیا کل ما کان ها قائلا ما کان همه مطیع و فرمان بردار اللہ تعالی نیازی ندارد که یکی را فرزند انتخاب بکنه همه قارهای الهی بدی السماوات والارد او بدون نقشه ثابت پیدا کرده آسمان ها و زمین بدی و خالق فرقش خالق اونه خالق و بدی که بدون نقشه ثابت چیزی را وجود بیاره امروز مصنوعات بشر همیشه نظایر خدایی دارد هواپیما هر چقدر بزرگ باشد به تصویر پرنده ساخته شده کشتی هر چقدر بزرگ باشد به صورت ماهی ساخته شده ماشین ها را نگاه کنی، حتی این وسائل ها را نگاه کنید اینها نمونهشون مخلوق خدا هست اللہ سبحانه و تعالی بدی سماوات هست یعنی بدون نقشه ثابت آسمان نقشه ثابتی نداشته همه ما من نقشه ثابت نداشته انسان نقشه ثابتی نداشته اللہ تعالی بدون نقشه ثابت همه این چیزها را خلق کرده خالق هم همینه میگن بدی هم همینه بدی السماواتی او موجود کرده آسمان ها و زمین را و برای ایجاد این همه مخلوقات امکاناتی نمیخواهد اذا قضا امرن وقتی الله تعالی فیصله ایجاد چیزی را بکند یک چیزی خلق بشه ساخته بشه فانما یقول له کن فیکون الله تعالی فرمان باش مسئولی میشه کنایت از سرعت تحلیله اللہ تعالی برای تمام کارهای بزرگ و کوچکش نیازی بھی هیچ کس ندارد چرا همه کارهای الهی با کن کن وجود میاد هر چی باشه بزرگ کوچک تا اللہ تعالی میگه باش و خودش میشود و این کن هم بازی میگه تلفظ نمیشه بلکه اراده الهی برای ایجاد شے بس انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیقول فسبحان الذي بیده ملكوت كل شيء وہ پاک ہے کہ نہ انتخاب کو کند وکیل انتخاب کو کند برای ہر کار اراده خدا بس ضرورت به نائب ندارد ضرورت به وکیل ندارد ضرورت به مشیر ندارد این وجود که اینها برای خدا نائب معرفی کردن شکوه پنجو اللہ تعالی میگه که اینا چقدر خود را بزرگ میدانن و توقع دارن که الله سبحانه و تعالی با اینا حرف بزنند قال الذين لا يعلمون دفتن این آئی که هیچ میار علمی نداشتن، معرفت خدا را نداشتند شان خدا را نمیدانستند که چرا کلام نمی کند با ما اللہ؟ و یا چرا نمیاد پیش ما نشانی آیه یعنی نشانی که ما میخواهیم اللہ سبحانه و تعالی می فرماید این حرفهای پوچ آنها را اون متمردینی که قبل از اینها بودن در دنیا زدن کذالک قال الذين من قبلهم مثل قولی همین طور گفتن آنهای قبل از اینها بودن مثل سخن اینها الکفر ملت واحده هست این حرف های کوچ را که خدا چرا با ما حرف نمی زند اهل مکه و اینکه خدا چرا طوری که ما موجزه می خواهیم خدا برای ما نمی الله اللہ تعالی میگه این حرفها کوچ ارائه موجزه و نشان دادن موجزه بعد به مشکیت خود ما هست اینها چه کار هستن ما برای بیست شما و برای رسالت شما در به شماری داده ایم و آیاتی برای هدایت زیاد نازل کرده خود قرآن آیه کافی هست هم موجزه رسالت موجزه برای شما و شما را معرفی می رسول برحق و هم برای آن چیزی که خدا می هدایت کند بشر را راهنمایی کند هدایت کافی است تشابهت قلوبهم سبب و منشه موافقت قول تشابه قلوبهم قبلی هست غلوب اینها با هم مشابه هست در کتفانی این یهود و نصارا با مشرکین مکه و با اون امم گذشته تشابه سخنی تشابه قلبی زیاد دارد قد بیان الآیات جواب شبهه را میده که لا لا تحتینا آیتون الله تعالی میگه ما و روشن بیان کردیم ما آیات را یکی بعد از دیگری آیات بیشماری ما بیان کرده لیکن مستفید از این آیات قوم های یقین کننده هستند معترض به خاطر انادی که دارد نف نمیبرند در آنهایی که یقین دارند آنها این آیاتی که ما تبیین کرده در هر بود ما آیات نازل کرده هم در بود اثبات رسالت هم در بود توحید در تمام ابعاد ما آیات کمی نه بلکه تبیین واضح و روشن به کرات و مرات ما آیات را یکی بعد از دیگری یکی نه بلکه آیات آیات ما تبیین اونا میگه لولا تاتین آیتون یک آیی بما تبین آیات، لیکن استفاده قوم ها یقین کننده میکنند تسلی برای پیغمبر ای پیغمبر علیه السلام الان اگر اینها حرف شما را قبول نمی کنند با شنیدن این همه دلائل با شنیدن این همه براهی اگر اینها هنوز اعتناد کردن ولی طول الله کردن شما غم نکنید چرا؟ من شما را مسئول نکردم که باید تک تک یهود ایمان بیاد شما بشیر و نظیری هم بشارت خود را دادی به مؤمنین هم انصار کردی دین را شما مسئول اینها کی نیستید حتما باید اینا ایمان بیار انا ارسلناک بالحق بشیرا فریضه پیغمبر شما بشارت دهنده فرستادی نذیری کفار از عذاب من عذاب کنید ولا تسألون اصحاب الجحیم لذا برای قبول و عدم قبول کسی ناراحت نباشید و فکرمند نباشید چرا؟ اشما سآل نمیشید از این صاحبان جهنم اینها که نمیپذیرن میرن جهنم و خب شما از این سآل نمیشید چرا ناراحتی؟ پیغمبر علیه صلاة و السلام فوق العادی اشتیاق ایمانی خود را باشید خصوصا در مدینه و این سوره مدنیه بادر از که اگر یهود و نصارا ایمان آوردن خصوصا یهود نصارا کہ تمام دنیا ایمان میارد چون رسول پاس صلی احساس مسئولیت تمام انسان ها این پیام خدا به تمام جهان برسد و همه دنیا و بشریت دعوت به خدا پرستی بودند به خاطر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیلی اشیاق ایمان اینها را داشت و علماء هستند اگر اینها ایمان بیارن اینها واقعا اینها مبلغن اینها سخنگویان لہذا کار پیش میره دعوت الله با قوت انجام میگیره این خاطر الله سبحانه و تعالی پیغمبر و در آیه بعدی از اتباع یهود و نصارا پیغمبر علیه السلام را گویا یاد میدن شما خیلی اشتیاق دارید ولی بله، این یهود و این نصارا انقدر اناد دارد که به هیچ عنوان و به هیچ نشانی و به هیچ مدرکی نه شما راضی نمیشید شما اشتیاق رضای آنها را و خوشنودی آنها را دارید ولی بله، من به شما ابلاغ میکنم که لن ترضا یهود و ولا النصارا هرگز هرگز خوشنود نمیشوند از ذات مقدس شما و از اخلاق دیبای شما یهود و نصارا ها حتی تتبیع ملتم تا کاملا از یهود و نصارا شما اتباع نکنید اینها شما خوشنود نمیشه ما در زندگی خود دیدیم که یهود و نصارا چه عداوتی با اسلام دارد وقتی ندای اسلام را در یک گوشه از دنیا نصارای آمریکا و انگلیس شنیدن بسید شد گفتونی که ما اینها را غافل کردیم با اکساهای سیکسی و لخت و با ماشین آلات اینها باز نشأت گرفتن که الان دم از قرآن کی میزند دم از اسلام کی میزند کسی که زمان تعداد انسان ها به اختیار به خاطر اینها برای اینکه سلطه خود را بر مسلمانها محکم کنند اینها لشکرکشی کردند و چه تلفاتی را متحمل شدند و حاضر که متحمل بشن چرا اینها برای مطبوعیت خیلی اشتیاق دارند حتی اینها تمنا دارند که ای پیغمبر شما هم تابع اینها باشد اینها اینقدر اناد و تمرد و تکبر دارند که غیر خود را هرگز مطاع نمیتونن تحمل کنند اگر ببینن یک حاکمی از حکام مسلمان یک روز هم از اینها اطاعت نمی کنن اینها لشکرکشی می کنن وما دیدی که چه لشکرکشی ظالمانه و جارحانه در اصر ما و در زمان ما در افغانستان مظلوم و ستم که سالهای سال تحت سیطره شوروی و کمونیستان داخلی بود به مردی که میخواست آزادی حاصل کنند، اینها حمله کردند پس ایران که یک ذره صدام شاید خوب باجی نداد که امریکا امریکا با تمام بیحیائیش و سردرداران بیشعور و بیمعرفتش ملت ستم دیده عراق را سالهای سال به اصطلاح تحت اشار اقتصادی بودن حمله کردن و تا الان چه حالی دارن می کنن بلکه این ملت خانها را با ماشینها مورد حمله قرار میدن و اون شارون لعنتی بیشتر از پنجه ساله که بر مسلمان ها ظلم و ستم می خاک و سرزمین و بس مسجد بیت المقدس را اشغال کرده چرا که باید ما از آنها اطاعت کنیم اینها با مذاکره هرگز راضی نمیشه ها همونی که خدا گفته است جهاد هر یهودی و نصرانی هزار سال عمر آرزو دارد هر زمانی که مرگ برای یهود و نصارا بیاد یهود و نصارا تاب مرگ بنند چون آرزوی هزار سال زندگی از خدا دارد مرگ بر یهود و نصارا گران و علاج اینها را الله تعالی با جهاد کرد که پشت سر دستور جهاد میدهد و رسول پاک صلی اللہ علیه وسلم با یهود جهاد کرد قبل از مجوس یهود مدینه را الله تعالی یکی بعد از دیگری به ناکامی کشید و آنها را رسول پاک صلی اللہ علیه وسلم توصیه کرد که از مهد اسلام از مرکز اسلام از العرب اخرج اليهود و النصارا یهود نصارا حق ندارن امروز حکام دیسرات در اون سرزمین مقدس یهود و نصارا را آوردن اسکان دادن و تماشا جزیرت العرب که مهد اسلام هست و مرکز اسلام است و یادگار الهی مکه و مدینه و تمام جاهایی که پیغمبر اسلام قدم گذاشته اونها قدمگاه رسول الله هستند در قدمگاه رسول الله امروز اینها اشتان دادن یهود و نصارا را و آنها میبخشند و میخورند و سر سفرهشون میشید قول به بگو امکان ندارد که اتباع یهودیت و نصرانی انا خدا الله هدایت خدا همون هدایت است که خدا به واسطه پیغمبرها به جهان معرفی کرده هدایت خدا هدایت حقیقیه نه راه شما تفکر برای نبی صلی الله علیه وسلم و استبعاد اول به فرض محال لام قسم این فرضیه هست ولئن اتبعت اهواءهم اگر ای پیغمبر شما اتباع کردی خواهشات این یهود را یا نصارا را بعد الذي جاءك من العلم بعد از آمدن علم که بیش شما علم حقیقت من العلم بیان یعنی الذي هست بعد از آمدن علم ثبوت قطعی قرآن که پیش شما آمده اگر شما از یهود و نصارا اتباع کردید تو معذب میشید چی میشید؟ معذب و ثمره اتباعین که مالک من الله من ولی ولا نشید نیست برای شما از عذاب خدا هیچ ولی و کارسازی و نمددگاری اللہ تعالی خطاب پیغمبر کرد و ما را هشدار که اتباع یهود و نصارا شما را یهودی و نصرانی کنند و شما معذب میشید و کسی نیست که شما را از عذاب خدا نجات امروز این همکاران آمریکا و همکاران شارون هر که باشد به هر شکل و قیافه باشد او معذبه و جلوی عذاب خدا را هم کسی نمیده عذاب خدا که می آید سر وقت می اون دیگه تاریخ سے خدا الان خطاب کرده اگر به فرض محال شما اتباع کردی خواهشات اینها را بعد اینکه علم پیش شما آمد شما را عذاب میگیرد و نیست برای شما از عذاب خدا هیچ کارسازی و مددگاری اکنون الله تعالی از این یهودی ها استثناء می کند اونهایی را که مشرف ایمان شده همه که یک خط نیستن لیسو سواء من اهل کتاب امت قائمت یترون آیات الله آناء اللیل و آناء النهار حکم اللہ سبحانه و تعالی مخلصین یهود را و مخلصین نصارا را بیان میکنند الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابِ دلیل نقلی از علماء یهود نصارا مثل عبدالله ابن السلام آنهایی که ما به آنها کتاب عنایت کردیم تورات انجیل قوت علمی دارند در فهم مزامین و قوت ارادیه را در اسم اتباع شرط میکنند الله سبحانه و تعالی می فرماید در حالی که یتلونه حق تلاوتی می خانن این کتاب را حق خاندنش یعنی پابند این کتاب را به تلاوت کتاب اولائی که یومنون به آنها ایمان به این کتاب دارن به این حق دارن یا به این نبی دارن بهی مرجش صحت و سرورانی کرن اونها ایمان به این کتاب دارن قرآن عظیم شد اونها ایمان به پیغمبر دارن و آنها ایمان به این حق دارن به حق ایمان دارن سه برای بهی بیان کردن و هر کسی که انکار کند کتاب را نبی را حق را فاولئک هم الخاسرون اینها خاسران درجه یک هستند الله سبحانه و تعالی میفرماید علماء یهود تایید کردن چرا شما تایید نمی وقتی خبر رسیدن رسول پاک صلی اللہ علیه به عبدالله ابن سلام رسید عالم بسیار بزرگ یهود ایشان روی درخت خورما بودند و مادر ایشان زیر درخت بودن تا شنیدن که محمد آمد صلی الله علیه وسلم سید رسالت پیغمبر قبلا به مدینه رسیده بود و صحابه دیالی از انصار مشرف ایمان بودن و در مدینه منوره فعالیت ایمان و اسلام و دعوت تبلیغ داشت. عبدالله ابن سلام اشیاء عجولانه از درخت آمد مادرش تعجب کرد گفت پردم توی معلوم شد که بیت خبر دادن که موسی کریم الله آن آنقدر با اشتیاب و فوری آمدی پایین گفت مادر آنچه می میدانم و اگر این اون باشد این همون موسی کریم الله است بلکه اشرف از کریم الله است آنچه در درباره اون میدانم فورا آمد و تحقیق کرد علاماتی که در تورات خانده بود راجع به پیغمبر اسلام همه علامات را بررسی کرد و مشرف شد و گفت من دیگه یقین دارم وقتی چهره رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم را دید وقتی اخلاق زیبا رسول الله را دید و علامات پیغمبری را بر حضرت پیغمبر علیه السلام مشاهده کرد خورم ایمان آورد و رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم را گفت که رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یهود قوم بسیار انادی و زدی هست اگر چنین من متوجه بشن که من اسلام آوردم انادشون زیاد میشه بیا یک سیاستی به کار بیاندازیم پشت پرده من می نشینم شما یهود را بخوانید سران یهود را بخوانید من را ظاهر نکنید راجب من بپرسید که من در میان اینا چه شخصیتی هستم بعد من اظهار ایمان می کنم شاید این حق دارد همچنین شد سروران گرامی وقتی که آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ سآل کرد عبدالله ابن سلام و به شما چه این درمیان شما چه مقامی و دارای چه حیثیتی هست گفتن این آقای ما هست و آقای پدران این نور دیده ایمان عالم ربانی عالمی بسیار علم دوست تعریف کردن عبدالله ابن سلام را هر اندازه تو نیستن وقت پیغمبر علیه السلام فرمود اگر عبدالله ابن سلام من تعریف کند لحظا شما دیگه حرفی نداری و بله شما را کجا تعریف میکنه عبدالله ابن سلام ظاهر شد و شهادت را به زبان آورد همه مثل حمر مستنفره فرت من قصوره فرار کرد و نپذیرد دی خاطر الله تعالی بجاهای متعدد قرآن عظیم شان استشهاد کرده الذين آتیناهم الكتاب آنهایی را که من به آنها کتاب دادم در حالی که تلاوت میکنن اون کتاب را حق تلاوت اولای که یومنون به ایمان دارم این پیغمبر ایمان دارم به قرآن و هایی که انکار میکنن کتاب قرآن را و پیغمبر را آنها خاصرن ترغیب و مضمون رسالت از یا بنی اسرائیل و نعمت نعمتی اللفی، این مرتبه سوم خطاب به بنی اسرائیل دو مرتبه قبلا خطاب کرد و این مرتبه سوم به عنوان آخرین هشدار همانطوری که برای اهمیت یک شی بار اعلان میکنند این هم برای احتمام و اهمیت مرتبه سوم الله سبحانه و تعالی با لفظ بنی اسرائیل یک کلمه پر محتوا پس پیغمبر زادها ای فرزندان اسرائیل یاد کنی نعمتهایی را که شما در طول تاریخ ارزانی داشتند از زمان اسرائیل الى یومنا چقدر احسان من بر شما کردم شما به واسطه یوسف اسرائیل به مصر رفتید و چه بلاهای بر سر شما بود و برای نجات شما موسی کلیم الله را اعزام کردم و موسی کلیم الله شما را دعوت کرد موسی کلیم الله شما را ارشاد کرد چرا شما پنپذیر نشدید چرا شما درس نگرفتید چرا من با شما احسان کردم ای بنی اسرائیل یاد کنی نعمت را که من با شما ارزانی داشتم و انی فضلتکم علی العالمین من شما را فتیلت دادم بر عالمین زمان شما شما دارای فتیلتی شما دارای عزتی جای دیگر قرآنی فتیلت را ذکر کرد در میان شما بادشاه نبی یکی بعد از دیگری من محبوس کردن چرا از راه رسوم انبیاء شما در تخطی میکنی همه انبیاء به شما مجده دادن که از نسل حضرت ابراهیم و اسماعیل آخرین نبی محبوس میشه همه انبیاء مجد رسول الله را دادن همه بندگان صالح مشت رسول الله را دادن چرا شما سرپیچی میکنید تمرد نکنید که روز خطرناکی در پیش دارید بترسید از آن روزی که هیچ کدام از راه نجات در آن روز نیست راه نجات در دنیا چهار هستند هیچ کدام اون روز نیست لا تجدی نفس ان نفس ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعت ولا هم یونسون نہ کسی برائے کسی دیگر میں توانا جزا بدے حساب بدے لا تملک نفس لنفس شیئا همچنین رشوت گرفته نمیشود از طرف هیچ کس و شفاعت هم سودی ندارد برای کفار و مشرکین و نه آنها نصرت کرده میشود خلاصه تمهیدی برای رسالت نبی علیه السلام رسول پاک صلی اللہ علیه وسلم کسی هست که ابراهیم علیه السلام بانی خانه کعبه برای او دعا کرد و رسول پاک صلی اللہ علیه وسلم فرمودن من دعای ابراهیم دعای که ابراهیم نتنها کرد بلکه حضرت اسماعیل و او همراه بود ابراهیمی که همه شما به تقدس او عقیده دارید و از نظر نسب همه شما خود را به ابراهیم میرسانید بنی اسرائیل یعنی فرزندان یعقوب یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم خلیل الله مشرکین مکه هم به تقدس ابراهیم اعتقاد داشت ابراهیمی که همه شما او را قبول دارید و خود را به او منصوب میدانید هم از نظر نسب ابراهیمی هستی و هم از نظر دین ابراهیمی هستی. این عزت را من به ابراهیم عنایت کردم وکون ابراهيم برای این نبی دعا کرد وطنا وضعت فيهم رسولا لہذا دعائی محبوب شما محمد رسول الله ما شده است چرا شما تمرد میکنید چرا شما زیر بار نمی آئید چرا شما سرپیچی میکنید و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات هنگامی که آزمایش کرد ابراهیم را ربش با احکامات متعددی کلمات احکامات متعددی این کلمات را ابراهیم علیه السلام نتیجه امتحانش را بیان میکنه فاتم بکنه کامل کرد در آزمایشات رستگار شد قبول شد صد در صد قبولی داشت ابراهیم با آن همه شان عظیمش که همه شما به تقدس او اعتقاد دارید هم در آزمایشگاه الهی قرار گرفته بعد بهش انام رسیده این اشاره هست که پیغمبر صلی الله علیه و سلم شما هم باید امتحانات رو پشت سر بگذارید امروز این یهود بر علیه شما چه توطعه می کنن باشد یک روز انشاءالله یکی بعد از دیگری اینها را تار و مار خواهد. این امتحان ابراهیم با نام شان عظیمی که داشته از تکالیف و اطماعشات الهی از تکالیف شرعی الهی حضرت ابراهیم تبرعه نبوده است شما امروز زیر بار طاعت نمیری حضرت ابراهیم زیر بار طاعت را با اون کلماتی که ما ابراهیم را آزمایش کردیم و ابراهیم کاملا از آب درامه این چی بوده سرورارگران این کلمات که الله تعالی ابراهیم را آزمائش کرد امتحان اربعه ابراهیمی فضیلت بانی کعبه بیان است و امتحانات ابراهیمی یکی ذبح ولد فرزندت را زد ورود نار نمرود ترک وطن ترک اهل و ایال در وادی لم یزرق این امتحانات امتحانات سخت بعد یا گفتم مراد از امتحانات اون اعمال سنن ختمه مسواک قصد شواربه او قطع زخور ناخون بچی اینها چی هم که برای اینها کسی به مشکل گی سبیل را کوتاه و ناخون بچی مسواق بزن خطنه بکن خب دبل در بزرگی کمی تقلیب به لیکن زیاد مشکل نیست امتحانات سخت ابراهیمی سروران گرامی اینها بودند که در آتش رفت ترک وطن کرد و از همه سختتر حاجر را حضرت اسماعیل را به وادی لم به فرمان رب العالمین رها کرد خیلی سخته زنی را با فرزندی کوچولو که در مهد و گهواره هست در وادی لم رها کردن و باز به فاصله بسیار دور برگشتن این سروران گرامی فداکاری بسیار بزرگ باز این دلبند را در تازگی که میتواند راه بره به میدان منا بردن و برای خدا قربانی کردن این سخت امتحان سختی بودن خلاص تمام آن احکاماتی که الله سبحانه و تعالی گذاشته بود در مناسک حج همه اینها داخلن اونها هم داخلن این هم امتحانات سختن خلاصه از تمام امتحانات حضرت ابراهیم نتیجه خوبی در آورد اللہ تعالی کسی که امتحان خوب بده انعام میده الله فرمود اینی من قرار میدهم شما را برای انسان ها مقتدا چون امتحان دادی از امتحان قبول شدی حالا انعام شاگرد قبول جایزه میخواهد جایزه شما این است که من شما برای انسان ها قرار بعد از امتحانات این مجدر الله تعالی حضرت فرمود و من ذریتی اجل من تلقینیه اجعل من ذریتی از ذریات من هم امام قرار بده الله تعالی جواب داد لا ينال اهد ظالمی نمی رسد این عهد قول قرار امامت به ظالمین نیست به آنهایی که ظالمان در ذریت تو این امامت به آنها نمیرسید این آیه ای هست سروران گرامی که از گروه ها اسلامی شیعه اون مذهبی هست که اعتقاد دارند که امامت یک مقامیه بالاتر از نبوت و دلیل آنها همین آیه شریفه هست امی جاهل کل الناس امام چطور که ابراهیم نبوت داشت امتحان شد در ایام نبوتش و در ایام رسالتش بعد الله سبحانه و تعالی به بعد از امتحان اعلان کرد که انی جائلک الله تعالی گفت اگر جائلک چیزه اسم فاعل است به معنای حال استقبال من شما را در آتی مبتدا قرار میدم برای کی لنات برای همه انسان تو مبتدا میشی من دارن امام را معنی میکنم مقتدا چرا رهبر حالا شاید مقتدا را شما نفهمید بزرگا معنی قدوتن قدوت را معنی میکنم مقتدا ساده تعبیر میکنم من شما را رهبر انسان ها قرار دیدم شما رهبر شما مقتدا میشید همه مقتدایی شما میبالند افتخار میکنند شما را من برای انسانها ها مقتدا قرار میدم به خاطر این امام سروران گرامی لفظ خاصی ببینید رسول لفظ خاص درسته یا نبی لفظ خاص صدیق لفظ خاص شهید لفظ ویژه و صالح ها هم الفاظ های ویژه هستند الله تعالی بر افراد ویژه این کلمه را اطلاق می رسول و نبی به کسی می گوید که به آنها رسالت و نبوت داده باشه صدیق به کسی میگن که در راستی و در عمل بعد از نبی باشد شهید به کسی میگن در اصطلاح که جانش را و مانش را در راه خدا فدا کند جان و مال را در راه خدا فدا کند اگر چی نمیرد هم شهید جایده خاندیم کسی صدیقون و شهدا عند ربک جان را و مال لیکن لفظ امام لفظ خاصی نیست مسادی که به شمار این امام دارد امام به راه هم میگن این راهی که انسان میبره این راه را هم امام میگن شما در قرآن خاندی لب امام مبین در سوره هجر هست انهم لب امام مبین اونجا امام به معنای راه مستقیم که مکه ها به شام می رفتن اصحاب لوت کریه لوت در آنجا بود و این تقریبا به معنای راه اونجا راه را هم امام گفتن چرا؟ امام هم مثل یک راه هم مثل یک رهبری دست انسان میگیرد و به مقصد میرسد راه هم اگر رهبریه لحظا میخواهید برید کرمان میپرسید و جاده ها دراهیه به پلیس راه رسیدید جاده راست را نبرید چپ را شاید هم تاولو دارد دم زابل و مشهد مشهد می قاید بری خب جاده راست رو نیری سراحی می آید راست نرو شب جاده را ببر راست به زابل میره فلیس که ببر این جاده ها شما بر می دارد شما را به مشهد و از مشهد به ترکمنستان و از ترکمنستان به آن طرف شوروی هم شما را می برن می به هر حال راه را هم امام میگن آمال نامه را هم امام میگن پرونده ای که برای ما تشکیل میشه آمال نامه اون هم امام میگن احسینا فی امام مبین احسینا فی و کل شعن احسینا فی امام مبین این امام مبین این این نیست همه چیز را ما توی ایمان مبین احسا کرده ای یعنی در آمال نامه یوم ندو کل اوناس به امامه جمع کثیر از مفسرین مراد از امام پرونده آمار به کرینه ای که فمن اوتی کتابه بیمین این امام مراد پرونده آمار هر انسان را ما و پرونده آمارش میخوایم احضار میکنیم و میگیم اقرا کتاب کفا نفس کلیوم علیت حسیب اگرچه اینجا کل اناس به هم بعضی انبیاء مراد نیستن یا پیشوایان دیگر دینی حالا با کار ندارم لیکن کلمه قرآنی اینه که مراد پرونده آمار و همچنین لفظ امام چنان لفظی عام اطلاق است که بر ائمه و زمامداران کفر همین اطلاق کرده خدا قاتلو ائمه کفر و لفظ امام بر نبی هم اطلاق شد نبی را هم اللہ تعالی گفته که مقتدائی و رهبری نبی یعنی رهبر رهنما اما تعالی به نبی هم گفته امام و حتی این پیشنمازها را هم عرب چی میگه امام الان از سرس مردم پیشنماز میگه چرا اگر بگم باب الامامت در کتب فقه در کتب احادیث ما هر چقدر باب الامامت داریم برای همین امامت های پیشنمازی میگه یک نماز را هم امام میگن عرب نمیگن امام باب الامامت ولهذا ساده برای شما بگن هیچ اهل سنتی از زمان پیغمبر نه این اعتقاد را نداشتند که امامت مقامی بالاتر از نبوت جوش کی آیت هیچ اهل پس اینی جایل کل ناس اماما این مجده برای امام به معنی شما را من مقتدا یعنی رسالت شما من در دل انسان ها جا میزنم خب پیغمبر که اول حضرت ابراهیم اول که نبی بود رسول بود پس اینی جایل کل ناس اماما تحصیل حاضر است خب این مقام را اول دست اما شما میگید رسول اولش داشته پس این چیزی که جای رسول بله تر برای امامت یعنی رسالت حضرت ابراهیم قبلا داشت و همه این آزمون و آزمایشاتش در ایام رسالت از او گرفته شدن لیکن امامت حضرت ابراهیم را که رسالت باشد عراقی را پذیرفتن مصری ها شامی ها روزهای اول رسالت ابراهیم علیه السلام را از تمام عراق که محل تولد رسالت حضرت ابراهیم خلیل هست یک لوتی امامت حضرت ابراهیم را پذیرفته بود و یک ساره دو تا لوط و ساره حضرت ابراهیم هجرت کرد به مصر رفت مصری ها پذیرفتند کجا پذیرفتند سارا را هنوز اسیر کرد پس خدای عزوجل ابراهیم را امتحان کرد و حضرت ابراهیم از آزمون الهی کامیاب شد و نمره قبولی آورد بلکه صد در صد نمره قبولی آورد بیست گرفت الله تعالی گفت از این تاریخ به بعد من رسالت شما را من رهبری شما را من پیغمبری شما را در دل انسان ها چند همه انسان ها از این تاریخ به بعد بیاید بعد از این امتحانات تو را مقتدا الان هم ما میبینیم که 1400 سال وعده خدا تحقق پذیرفته است یهود به تقدس ابراهیم قبول دار قبول دار حضرت ابراهیم را برای خودش مقتدا میپذیرد یا نه نصارا امت مسلمه اکثریت جهان للاکثر حکم الکل هست اکثریت انسان های دنیای امروز هم رهبری ابراهیم را قبول دارن یا نه همه نمیگن ما ابراهیمی هستیم ما ابراهیمی همه قبول دارن کسی نیست که حضرت ابراهیم علیه السلام را به عنوان مقتدا و پیغمبر و شخصیت پایه تاریخی قبول نکنند گوش هم قبول دارد شارون هم قبول دارد و شما هم قبول دارد همه خود را ابراهیمی نمی دانند خود وقت قرآن نازل شد همه به مقتدایت ابراهیم افتخار نداشتند پس خدای عزوجل این انعام را وعده کرد و کلمه گفت انی جائلوکا من شما را مقتدا قرار میدم شما را که تا الان کسی مقتدا قبول نداشت برای من الان شما را برای تمام انسان ها مقتدا می کنم رهبر می کنم بی خاطر علماء تفسیر ما همه می امامت در رسالت خود هم ما شما را رهبر انسان ها قرار این وعده را خدا جایزه را به ابراهیم علیه السلام داد که از این تاریخ به بعد همه مردم شما را رسول قبول می کنم خب بازم شما قبول ندادی این توجیهات را بله امامت مقامی بالاتر از نبوت درست همین فردیه شما را ما قبول داریم خب این امامت را که خدا به ابراهیم داد بکی این امامت را خدا به ابراهیم علیه السلام داده در این شکی کسی نداره قرآن منسوسه حضرت فرمود که و من ای اجل من ذریتی اماما للناس الله تعالی گفت به ظالمین نمیرسد این عهد من این امامت یعنی نبوت به ظالمین نمیرسد ما همین توجیه رو میکنیم اسمت انبیاء که ثابت میشه خب شما میگید که ذریت ابراهیم حضرت علی هست بعد حضرت حسن بعد حضرت حسین بعد زین العابدین دیگر حسن و حسین یقالی ندارن از بطن فاطمت و زهرا هستن ولی حضرت زین العابدین چون از شکم شهرانو دختر یزدگرد ساسانیه لحظه ایرانیه لحظه ایرانی فرزند اسرا به عنوان امام قبول دارن خب شما میگی که حضرت علی لحظه امام به مقام بالاتر از نبوت رسید یه اعتقاد اینها هم هست من قبلا هم عرض کردم برای شما ما میگیم کجا امامت حضرت علی اعلان شده منسوس من الله است کجا در قرآن خدا گفته که من حضرت علی را امامت دادم شما میگیم من ذریتی آیا ذریت حضرت ابراهیم فقط حضرت علی هست حضرت اسماعیل ذریتش نبود اسحاق ذریتش نبود یعقوب ذریتش نبود دوازده فرزند حضرت یعقوب نه ذریت حضرت ابراهیم نبودن کدوم دلیله که ذریت ابراهیم فقط حضرت علیه و دو پسرش و بعد یک پسرش به این مقام رسید این از قرآن برای ما اگر امامت مقامی مثل فردی شما مقامی بالاتر از نبوتر پس این مقام را که به رسول الله ندار خدا خدا گفت که رسول الله را من تو را امام کرده بعد از نبوت و رسالت این مقام به رسول الله نرسید این مقام موسی کلیم الله نرسید بله به امت موسی رسید در سوره وجعلنا منهم ائمه یهدون بامرنا لما صبروا به خود موسی که نرسید به امتش رسید به خود موسی علیه السلام خدا نگفت این امامت را به کتاب موسی داد کتاب ما به موسی داد این امامت و خب کتاب موسی چیه؟ امام امت موسی هم ائمه و جعلنا منهم ائمتا یهدون به امرنا به خود موسی خدا نداد کجا گفته من موسی را امام کردم به هارون نداد این تقسیم بندی هیچ دلیلی ندارد اگر شما میگید که من ذریه حضرت علی داخل است خب ما میگیم حضرت ابوبکر صدیق داخل است حضرت فاروق اعظم هم داخل من ذریتی قریشی نیستن از ذریت ابراهیم علیه السلام نیستن چه تفاوتی دارد برابر نسل صدیق و فاروق و عثمان از کامال حضرت اسماعیل ابن ابراهیم ابراهیم برابر مساوی هم نیستن مساوی شما میگید که به حضرت علی رسیده ما میگیم به ابوبکر صدیق رسیده آن آیاتی که شما از اون ثابت میکنید امامت حضرت علی را ما امامت حضرت ابوبکر را از همون آیات ثابت ما شاریایی اولین امامت را به حضرت ابوبکر داد فارق گواه ہے بشریت گواہ ہے بعد به حضرت فاروق اعظم داد بعد به حضرت عثمان داد بعد به حضرت علی داد و بعد به امیر معاویه هم داد بعد حسن و حسین هم داد اونها بزام شما که همه با بشر زندگی کرده کجا امامتی بود و کجا مقتدایی بود حضرت علی بدون یار مان هیچی نبود حضرت حسن که بدون یار مان کوفی ها ویل کردن علی را که مقتدیان خود علی ویل کردن ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند شاید خود شمایی کجا شد امامت حضرت علی برای انسانها بله آنها رهبری کردند همه مسلمانها قبول داشتند هیچ چیزی نه سروران کرامی نه امامت حضرت علی منصوص من الله هست نه امامت دیگری از ائمه تا امام بماند پیشوا ما هم میگیم امام ابو حنیفه ما هم میگیم امام حسین ما هم میگیم امام حسن ما هم امام زین العابدین ما هم جعفر صادق علی اینها نزد ما عالمان ربانی اون ستا صحابه رسول الله هستن زین العابدین تابعیه صحابه رسول الله رو دیده صاحبان بدلند و کمالند و از خود ما هستن همین امام رضا که در مشهد استراحت می کند کنار کبر حضرت حارون الرشید امیر المومنین دفته هست این اذان خود ماه دلیل امام رضا معلومه که امام رضا یک دختری دارد و نامش عایشه هست امام رضا یک دختری دارد و آن عایشه هست برید نگاه کنید سیرت حضرت امام رضا را نام دختر امام رضا کی معلوم شد که امام رضا از ما هست ورنه تو این کره خاکی انسانی نیست که شیعه باشد و اسم دخترش یا زنش عایشه باشد پس پس امام رضا معلوم آئے دلیل اسم دخترش عایشه خالد و رشید هم معلوم آئے خالد خبری بار رسید بزنید امام رضا هم معلم آئے ما با هیچ یکی از این ائمه از این علماء دین ناراضی نداره دلیل اینه الحمدلله اینقدر فاطمه ما داری انقدر عایشه نداری غادر علی ما داریم محمد علی ما داریم حسن ما داریم حسین ما داریم حالا شما میگی شاید در انقلاب ما تغییر میکنیم نه ما تغییر نمیکنیم اسم جد من غلام حسین شناس نامه پدر من گواه انسانهای زنده هم گواه ما با هیچ کی عداوتی نداریم لیکن مقامی بالاتر از نبوت امامت را هیچ یکی از ما قبول نکرده و قبول هم ندارد و هیچ دلیلی هم نیست بله اینجا امام به معنای رسول است این رسالت شما را من به انسانها به دل انسانها جا میزنم من شما را انسانها میکنم یعنی همه انسانها بیان حتی فرمود ذریت من را گفت بله آنهایی که ظالم این, این, این امامت را که به شما عنایت کردن این قدرتی را نمیدن بله به محمد رسول الله داد به حضرت یعقوب داد به حضرت یوسف داد و به همه انبیاء بنی اسرائیل که نسل ابراهیم خلیل الله حسن الله تعالی این امامت را عنایت کرد و دلیل معصومیت انبیاء هست باقی ائمه را شما معصوم میدانید ما ابو بکر صدیق را هم معصوم نمیدانیم غیر از انبیاء، هیچ احدی را ما معصوم نمیدانیم البته همه مقدورن همه معفوان همه مورد عنایت خدا هستند با نص سریح قرآن و با بشارت پیغمبر علیه السلام ده نفر صحابی مبشر به جنت هستند و باقی مهاجرین و انصار وعده خدا هست که عدلهم جنات تدری من تهران بحث دوم فضائل کعبه بیت کعبه را للناس محل بازگشت و رجوع برای انسانها محل اجتماع همه اونجا رجوع میکنن همه اونجا عبادت میکنن همه به و ابراهیم یادگار ابراهیم هنوزم جلوی خانه کعبه گذاشته یادگار ابراهیم در در فلسطین هست در اردن و در شام بزرگ یادگارهای ابراهیم شهر خلیل هست یادگارهای ابراهیم در دنیا هستند و در جایی که اکثریت بشریت اونجا آمده است تو نگاه کرده بعد از ابراهیم علیه السلام آثار اقدام ابراهیم هنوز هم گذشته آثار قدم های ابراهیم را حضرت یعقوب تمام انبیاء صاحب رسول الله آثار قدم ابراهیم را که یادگار ابراهیم رفتند و نگاه کردند تا یوم هذا الحمدلله آثار قدم ابراهیم در نظر انسان ها میان وقتی بره اونجا میبینم مقام ابراهیم را اون سنگی که ابراهیم علیه السلام برام ایستاده است و خانه کعبه را تعمیر کرده به فرمان خدا پای ابراهیم توی اون سنگ فرو رفته است و یادگار شده جلوی خانه کعبه گذاشته است قرار دادی محبت را محل رجوع برای انسانها و امن موت امنی برای انسانها و اتخذو من مقام ابراهیم مصلا ات و گفت ما اتخاذ کنید برای حصول برکه از مقام این من مقام ابراهیم را محل نماز وعهدنا الى ابراهیم و اسماعیل و امر کردی ما ابراهیم و اسماعیل را هنگام بنای خانه کعبه انتهرا بیتی لطائفین باطنی ظاهرا باطنا خانه من را چقدر خدا عزت داد این را بیتی کو یک سان یک ثانیه عبادت در بیت خدا تاکید نیست یک دقیقه در هیچ ساعتی از لیل و نهار عبادت بیت برقرار در 24 ساعت الان هم که مسلمان ها شد شدن هم عبادت خانه کعبه تحتیل نمیشه نه توافش نه دوربرش نمازش و نه اعتکافش دوربر خانه کعبه شب روز تواف و تواف یک دقیقه که برای نماز میستن اون لحظه صف میبندن دور برش تا تا تا امام میگه السلام علیکم طایفین حرکت میکنن چرا در این کره خاکی انواع عبادت بیان نشد در فاتحه گفت که بگید یا کنابو عبادت چیه لیست عبادت ها اللہ تعالی در این سوره بیان کرد فاتحه بیتی الطایفین برای تواب کنندگان و والعاکفین برای اعتکاف کنندگان و رکع سجود برای رکوع کنندگان و سجده کنندگان چرا از شروع کرد تواف عبادت هست و مکانش هم مشخص در تمام این کره خاکی تواف غیر از دوربر خانه کعبه در هیچ جای مشروع نبوده و نیست مطاف بیت المقدس نبوده بیت المقدس قبله بوده لیکن مطاف خانه کعبه از آدم تا خاتم صد بیست چار هزار پیغمبر خانه کعبه را کرده برای این عبادت به خانه کعبه آمده موسی کلیم الله خانه را تواب کرده عیسی روح الله خانه را تواب کرده و انشاءالله بیاد توافش میکنه و محمد رسول الله خانه را تواب کرده طواف یک عبادت ای هست و در مکان خاصی انجام میگیرد این عبادت در هیچ نقطه دنیا انجام نگرفته و دستور خدا نیست که انجام میگیرد حتی در مسجد النبی مطاف نیست هست مطاف پس این طواف کبران که امروز مردم میکنه این طواف چیه این طواف همون شرکه که خدا را از اون بد سواف کبرهای اولیاء سواف کبرهای ائمه همون شرکی هست که خدا را صفت میده من شما را میگم بپرسید اینها را که تواف میکنن کبرهای اولیاء را آیا سید الاولین و الاخرین وقت حیات داشتند و در میان صحابه بودند در غزوا در سفر در حضر در مسجد النبی در مسجد الحرام آیا صحابه به رسول الله تواف می کرده خب، بپرسید از اینها که تواف می کنن آیا ائمه وقتی زنده بودن حیات داشتن در این دنیا بودن آیا کسی بود که اونها را تواف بکنند حضرت علی رضی الله تعالی عنه وقت زنده بودن در مکه و در مدینه در کوفه تا به شهادت رسیدن کسی ذات حضرت علی را تواب کرد کرده ها تو برهانه بیاری دلاله وقتی این انبیاء مقدس و این اولیاء پاک در دنیا زنده بودن هیچ مریدی هیچ مخلصی هیچ وفاداری این شخصیت ها را تواف نکرد چطور همه که کم شده شما تواف تواف دوربر خانه کعبه فقط همونجا عبادت هست و این تواف مکانش خاصه این خاطر فرمود اینجا تواف از نماز افضل تره چرا این عبادت را انسان جای دیگر نمیتونه انجام بعد یک یک عبادت دیگر اعتکاف هم مکان خاص میخواد لا تباشروهن و انتم عاکفون فی المساجد امروز مردم میرن سر کبرها اعتکاف میکنن نه شب حضرت استاد میگفت پاکستانی ها سر یک کبریه میمیشینن تا مرادشون تکمیل میشه اعتقاد سر کبرها اولیاء هم همون عبادتی هست که برای اولیاء انجام میگیرد و این عبادت را خدا فقط در مساجد جایز کرده در مسجد الحرام در مسجد النبی و در تمام اون مساجدی که در آنها نماز پنجگانه انجام میگیرد از روی تحقیق اعتقاف همین عبادت اعتقاف را شما در خانه خود نمیتونید انجام بدید شما در مغازه خود نمیتونید انجام بدید شما این عبادت را در این دستگاه قرآن هم نمیتونید انجام بدید مسجد نیست این عبادت فقط در مسجد انجام میگیره بس دیگر جاگه این عبادت انجام نمیگیره بی خاطر فرمود آکیپی چقدر معتقد در ماه مبارک رمضان و در طول سال در مسجد الحرام افتاده هست در مسجد النبی افتاده هست این عبادت در طول سال انجام میگیره در مساجد لیکن شرط انجام این عبادت روزه هست اعتقاد بین روزه نمیشه زنان می توانند در اون خانه که برای عبادت تعیین کردن آنجا اعتصاب که مسجد خانه گفته میشه اما کسی یه خانه ای را یا گوشه خانه ای را برای عبادت اختصاص که عبادت خود را اونجا انجام بده که متاسفانه امروز خیلی کم یک خانه را انسان برای عبادت باید اختصاص بده بره اونجا تلاوت کنه بره اونجا نماز بخانه اون خانه را نظیف نگه داره عطر خوشبوئی بزنه و امروز خانه های مسلمان ها بودخانه هم عقص عقص بزرگان را عقص نیکان را عقص سیاسیان را همه میکنن و در اون خانه ها فرشته رحمت در اون خانه نماز بخانه سپایده عکس عزیزان را غاب میکنند و تو خانه ها دیدن میکنند این خانه ها از فرشته های رحمت محروم پیغمبر اسلام گفته است خانه های خود را خودخانه نکنید طهر بیتی للطائفین و رکع سجود رکو سجده اللہ تعالی احکام کرده در تمام کره خاکی انجام میدید در مساجد در مسجد الحرام در مسجد النبی در مساجدی که به مسجد الحرام وابستند همه های دنیا ارتباطشون با مسجد الحرام چرا؟ رخ همه مساجد به مسجد الحرام فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام وإذ قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا بحث سوم هدیه ابراهیم یاد کن حضرت ابراهیم فرمود ربا قرار بده هذا اون مکانی این را این مکان را شهر قرآن ببین اینجا مکان بود شهر نبود گفت هذا بلدا وقتی شهر ساقط شد فرمود هذا بلد این مکان را شهری قرار بده آمین چقدر امن مکه حشرات امن دارن من دخله کان آمن احساس خطر نیست در مسجد الحرام داخل مسجد حرام ترس نیست حرام نیست فرسو که من التمرات اینجا خشکه و بشر نیاز به میوه بشر بدون میوه دیگه خسته میشه کوفته میشه مریض میشه نیاز من به خوردن و نوشیدن دارد خدایا وادی مکه این رودخانه این سرزمین کوچه محاصره با کوهای سخت سنگ کوهای مکه مکرمه سخت سنگ خاک ندارن سخت سنگ دیگه پیغمبر دعا کرد که ورز و کهله من السماء اهل اسلامی ببین اللہ تعالی دعا ابراهیم را اجابت کرد این زمین بسیار حاصل خیز از شام برداشت ابراهیم دوروبر خانه کعبه طواف کرد و به فاصله نزدیک از مکه گذاشت و مکه و طائف را محل میوه ها قرار داد برای مکه از طائف و اصناف دنیا میوه میاد در مکه مکرمه میوه تر و تازه میوه یک ذره ضربه ندارن در مکه و در مدینه هستند موزه های بی کیفیت یک ذره سهم هم ندارن از کدوم نقطه دنیا خدا اونجا سرازیر کرده حاجی میخوره غیر حاجی میخوره مکهی میخوره غیر مکهی هم میخوره شاید حاجی که در زندگی موت نخورده مکه مکرمه بره حاجی ایرانی در 24 ساعت حتما یک موزی میخوره نیوه نیوه انواع اقسام نیوه الله تعالى اونجا برده گفت ورزق اهلهم من الثمرات اهلهم مبدل منه من آمن منهم کسانی را که ایمان آوردن از این اهلش اهل مکه ایمان آوردن سبحان الله هر که در مکه میره اهل مکه هست و فقط ازواج متحرات پیغمبر که در خانه پیغمبرن اهل پیغمبر نیست اونها را استثنان میکنه حتى قدر مکه میره اهل مکه میره ورزق اهله من الثمرات و تخصیص کرد من آمن منهم بالله و الیوم الاخر مؤمنین چرا این بدل را ذکر من آمن بالله اونجا وقت فرمود و من ذریتی الله تعالی فرمود لا ينال احد الظالمین این امامت رسالت را من به ظالمین به این نمیرسه به گناهگاران به معصومه ها میرسه به انبیاء رسی بعد از ابراهیم حد چقدر نبی آمدن از نسل ابراهیم خلیل الله همه انبیاء را از نسل حضرت یعقوب و اسحاق بخش و یک نبی از نسل حضرت اسماعیل شبیه الله خدا نبیش کرد که آقای همش سید رسول شد امام الانبیا شد اللہ تعالی نه در مکه کافر مومن را و در تمام دنیا کافر مومن را میره اللہ تعالی فرمودند و من کفر هر کسم که کفر کنه در مکه فامتیه قلیلا کنی من بهره میدم او را در دنیا چرا لکونی رب رب العالمین من رب العالمین هستم در مکه ابو جل هم نان میدم ابو جل هم میبریدم و من کفرم الله تعالی گو پس من را بهره میدم کمی باز مجبور میکنم او را به طرف عذاب جهنم و به سلمش یاد کنون لحظه را که بلند کرد ابراهیم علیه السلام ستون بیت را و اسماعیل هم کارش کن او بنای این مواد ساختمانی فراهم میکنه کارگر به اصطلاح هر تا وقتی خانه کعبه ستون آشا از زمین بلند کردن ابراهیم و اسماعیل مناجات کردن ربنا تقبل منا بار الها این خانه را تمامی ساجم از ما بکشی تو سمیع العلیمی اندکان تسمیع العلیم ربنا دعای تو دوم قرار بده ما را مسلمین خیلی مطیع برای خودت موحدین و مخلصین لک ما را موحد و مخلص برای خودت بگردن ما را از هر غیر الله منصرف کن و من ذریتنا و همچنین قرار بده از نسل ما از نسل من ابراهیم و اسماعیل امتا مسلمتا لک یک امتی که همه تن تسلیم باشد برای و این امت مسلم الان آمده همه تن الحمدلله تسلیما از عصر رسول الله بیشتر تسلیم بودن الان هم تسلیمن همه میره اونجا سجده میکنه همه میره اونجا اونهایی که مسلمن غیر از خانه کعبه دیگه جای تواف می میکنه. تواف میکنن و ارنا مناسکنا و تعلیم بده به ما قواعد اصول مناسک قواعد حج را و تو علینا به طور بیشه بر ما رجوع بفرما توبه خواست و الخواص لرفع درجات و ترقیت المقامات انك انت التواب الرحیم دعای سوم ربنا و بفیهم رسولا ما مبوس بفرما در میان این امت مسلمان یک رسول بسیار عظیم و شان منهم از خودشان این دعای ابراهیم علیه السلام قبول شد فرائد اون رسول اون رسول چه يتلو عليهم آياتك علیهم تلاوت کند بر سر آن امت آیات قرآن و تعلیم بدهد آنها را کتاب و حکمت و دانش و یزکیهم و آنها را پاک کند از تمام اقاید و اخلاق رزیله پاک کند آنها را شرک انک انت العزیز الحکیم تو عزیزی تو حکیمی لحظه دعای ما را بپذیر انک انت العزیز الحکیم این خاطر سروران گرامی اللہ تعالی میگه اون دعای رسول الله دعای ابراهیم خلیل الله تکمیل شد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم الان فرصت زرین را از دست نده آنهایی که از آین ابراهیم اعراض میکنن اونها آب احمق دیگه کسی از آین ابراهیم اعراض نمیکنه ومن یرغب عن ملت ابراهیم الا من سقه نفسه اعراض نمی کند از آین ابراهیم مگر آن کسانی که کاملا خود را احمق قرار دهند مگر آن کسی که خود را احمق قرار دهد از شیخ الهیم اونی که خود را احمق بکنه احمق از آین ابراهیم اعراض میکنه و البته ما برگزیدیم ابراهیم را در دنیا و او در آخرت هم از صالحین است صالحین درجه یک نبیین و صدیقین و شهدا چرا این همه احسانات را ما به ابراهیم علیه السلام عنایت کردی الله تعالی میگه به خاطر این که وقتی ابراهیم را ربش گفت اصلی تسلیم شو اعتقادا عملا تبلیغا تو حضرت فرمود اسلام تو رب لرب العالمین من فقط خاص نام لرب العالمین برای اختصاص من خاص برای رب العالمین تسلیم جان هدایت ولد هدایت وطن هدایت حتی بی بی سارا را هم برایش خدا کرده حتی حاجره را بلا کرده رضا ابراهیم علیه السلام انسانی بود همه تن تسلیمی از تسلیمی به این مقام رسید و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين